Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dharma talk. Today's topic is Sapasavasutta 8. The lecture will last one and a half hours. We would like to invite Pante Paratamika to start the Dharma talk. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài pháp thoại. Chủ đề bài pháp thoại hôm nay là Kinh Tất cả các lậu hoặc phần 8. Bài pháp thoại sẽ kéo dài 1 tiếng 30 phút và chúng con xin kính thỉnh bàn tê phát thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa tu sa du sa du. Sa du sa du. Yes, Bande. Oh, Bande, we cannot hear Bande clearly, Bande. The sound too soft. Yes. Yeah heavy rain mình đấy is that heavy rain that side oh yes yes yes mưa mưa lớn ở bên ngài chúng ta sẽ tiếp tục kinh Sabha Sabha Sutta. Before, so, you are very respect the Buddha heel down, come And reciting Manjasa three times. Và trước giờ bắt tòa chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn là bậc pháp chủ của cái tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. All right. Sabazawa Sabazawa ở đây có nghĩa rằng tất cả các lậu hoặc hay là nói một cách khác đó là tất cả các phiền não. So in this Soda, the Buddha is teaching how to dispel defilement. Trong bài kinh này, Đức Phật dạy làm thế nào để chúng ta loại bỏ được tất cả những cái phiền não? We can dispel defilements by seeing by controlling by using, by being patient, by avoiding. So, oh, so we have finished. Now we will start to dispel the elements by, by dispelling. Và trong bài thoại bài thoại này thì những thời thầy phát thoại trước ngày xưa đó đã dạy chúng ta tất cả những cái pháp đó là làm thế nào để đoạn trừ các lậu hoặc và cách đầu tiên đó, đó là các lậu hoặc phải được đoạn trừ do chi kiến chi kiến để đoạn trừ và cái pháp thứ hai tiếp theo nữa đó là cái những cái cái phiền não là phải được đoạn trừ do cách phòng hộ và cái thứ ba tiếp theo nữa đó là các lậu hoặc phải do đoạn đoạn trừ do cách quán tưởng cái thọ dụng thọ dụng các vật dụng và tiếp theo nữa là các đoạn các lậu hoặc hay là các phiền não phải được đoạn trừ do sự kham nhẫn và uh, các lậu hoặc phải được do tránh né tránh né để được đoạn trừ và hôm nay thì ngài Sê sẽ tiếp tục dạy cho chúng ta về các lậu hoặc phải do diệt trừ để được đoạn trừ. Having we should not be patient about things we thought which is reason we should dispel sensual thoughts. We should make it disappear sensual thoughts by having proper attention. Và bài kinh này Đức Phật nói, và này các tỷ kheo thế nào là được là các lậu hoặc hay các phiền não phải đều do diệt trừ để được đoạn trừ thì nay các tỷ kheo ở đây tỳ kheo và như lý tác ý phải không chấp nhận, không chấp nhận các dục niệm đã khởi lên, từ bỏ và trừ diệt, diệt tận, không cho nó tồn tại các dục niệm ấy. Có nghĩa là bất kỳ khi nào những cái phiền não khởi sanh, chúng ta phải từ bỏ nó, không chấp nhận nó. sensual thought means related to sensuality. Like uh, by seeing, we want to enjoy, by listening, by smelling, by tasting, in taxi, you want to drink wine. So those are sensual thoughts. Uh, so a kind of wrong thoughts, which are we take Và tất cả những cái dục niệm, dục niệm ở đây có nghĩa là như thế nào? Đó là những tất cả những cái dục, những cái mà liên cái dục mà liên quan tất cả những thứ mà liên quan đến về những cảnh dục ví dụ như là khi chúng ta nhìn chúng ta nhìn mà chúng ta thích thú vào những cảnh dục và hay là chúng ta nghe chúng ta nói à, chúng ta nếm chúng ta xúc chạm hay là suy nghĩ chúng ta dính mắc vào những cái dục đó thì gọi chính gọi là cái dục niệm As a practitioner, if we have those sensual thoughts, this is not right thoughts, it is the wrong thoughts. We should not be patient. We try to dispel, we try to remove we try we should try to make it disappear. Và đối với hành giả thì đây không phải là một cái một cái tư duy đúng đắn, một cái suy nghĩ đúng đắn và không phải là cái tư niệm đúng đắn. Đây chính là mich, uh, Vitaka và cái điều này đó là cái điều mà cái, tất cả những hành giả chúng ta đều phải cố gắng để từ bỏ, để diệt trừ, để diệt tận và không cho nó tồn tại. So next wrong thoughts is We Java it. The dot are it will. Want to harm others. Uh, the thoughts uh, related to hatred. So ill will. Yeah. It just need to be disappeared. Uh, you need to remove. Cái tiếp theo nữa, một cái tà niệm tiếp theo đó là chính là những cái sân niệm hay là những cái hài niệm thì bất kỳ những cái sân niệm nào mà khởi sanh thì chúng ta không chấp nhận nó và chúng ta từ bỏ diệt trừ diệt tận và không cho nó tồn tại cái sân niệm ấy hay tất cả những cái hại niệm đã sanh khởi những cái ý làm hại người khác thì khi nó sanh khởi thì chúng ta phải không chấp nhận nó và chúng ta hãy từ bỏ trừ diệt diệt tận và không cho nó tồn tại Next thought is with himself, with himself. Himself is one to harm others. Opposite of compassion. One to harm others. This thought also wrong thought. So uh, keep out in the world uh, usually they may think it's sensuality or they may want to harm. So sometimes uh, people want to see others fighting, like the boxing, competition, they want to see. So sometimes uh, even chicken, or the chicken fighting, bulls fighting, they want to see. means that they have uh, something harmful thoughts. Tiếp theo nữa đó là chính các hại hại niệm. hại niệm đây là những tư duy, tư duy làm hại người khác thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều. Cái điều này điều này có nghĩa là ngược lại với cái lòng bí mẫn thì rất là nhiều người trên thế gian có nhiều người khác nhau có một số người thì người ta không muốn làm hại người khác nhưng mà người ta có vẫn có hại niệm ở đây cái ý về làm hại người khác ví dụ như là người ta muốn xem những cuộc đấu boxing đấm bốc hay là người ta thích xem những gà đá gà thích xem trọi trâu đấu bò vân vân thì người ta muốn xem thích thú vào những cuộc đấu đá như vậy cái cuộc mà thi hay là những chúng sanh hay làm hại lẫn nhau họ thích họ nhìn với đó thì đó chính gọi là những cái hại niệm so usually Uh, three kinds of metal we can cut. It's recent. So Kamau we can cut, Yamada we can cut, and the we can cut. When those wither cuts arise within us, we need to dispel. We should not be patient. We should do something uh, to make it disappear. So, uh, according to saying, uh, whenever it arrives, uh, we need to be, we need to dispel even 100 times. So not just one, two times. So as an ordinary person, we may have again trying to dispel uh, like that. So yeah, said. Uh, so not just one, two times. even 100 times, it happens, you should dispel 100 times. Và đây có nói đó là ba có ba cái uh, vitaka mitcha vitaka như những cái tả tư duy hay những cái tả niệm ở đây đó chính là cái dục niệm kama vitaka đó là những cái dục niệm và thứ tiếp theo nữa là vyabada vitaka đó là những cái sân những cái sân niệm dục niệm sân niệm và thứ ba nữa là vimsa vitaka đó là những cái hài niệm và ba cái này là nó khởi lên trong tâm của những người bình thường đối với những người bình thường ấy, thì trong chú giải có nói có dạy chúng ta đó là bất kỳ khi nào mà nó sanh khởi nó sanh khởi lên 100 lần thì chúng ta cố gắng để loại bỏ nó 100 lần nó sanh khởi lên thì chúng ta không thể nào chúng ta không để yên đó mà chúng ta phải làm cái gì đó thực hành cái nào như thế nào đó để loại bỏ được tất cả ba cái vichavitaka này đó là dục niệm sân niệm hay là hai niệm chúng ta phải loại bỏ để diệt trừ, trừ diệt diệt tận và không cho nó tồn tại nó có thể sanh khởi lên không chỉ là một hai lần vì đối với người bình thường thì nó có thể sanh khởi lần này qua lần khác nó sanh khởi chứ không chỉ là một hai lần nếu mà nó sanh khởi 100 lần thì chúng ta phải cố gắng để loại trừ nó cả 100 lần không để yên mà phải loại trừ đoạn tận nó diệt trừ nó diệt tận nó từ bỏ nó so here there are other six mental techniques so altogether nine So, so number four is a Nadi Vitaka. Relatives thoughts. The thoughts of relatives. The thoughts about relatives. Sometimes when we practice, we remember our relatives. Once my mother, father, son and daughters, like that. So this was right thoughts. So wrong thoughts. You need to dispel. Và chúng ta có thêm ở đây nói về ba cái Mitra Vitaka nhưng mà thực ra có thêm 6 cái Mitra Vitaka nữa, tổng cộng là 3 cộng với 6 là 9 cái Mitra Vitaka là 9 cái tà cái tà niệm hay là những cái mà cái tư duy không đúng đắn và cái thứ tư ba cái chúng ta chúng ta vừa mới được ngày sau đó vừa mới giảng và cái thứ tư đó là nha tí vitaka đó là những cái tư duy hay là những cái suy nghĩ về người thân về thân quyến cũng đó cũng là cái mitra vitaka cái tà tư duy bởi vì tà, tà bởi vì sao bởi vì khi đối với hành giả mà chúng ta thực hành thực hành ấy, thì chúng ta lại đi nghĩ về lo lắng lúc nào nghĩ về xem là gia đình của ta chúng ta như thế nào bố của chúng ta như thế nào mẹ như thế nào rồi con cái con trai như thế nào con gái như thế nào chúng ta nghĩ về người thân nghĩa là lúc nào cũng nhớ về người thân thì cái đó cũng là Micha Vitaka. So there is one lady in climbing, climbing Mount Poppa. Mount Poppa. It's a kind of cliff. So in the middle, in the middle, middle of a mountain. He cried. He said, when you cry, that he said, that he said it is my mother never been here, my father never been here, only me arriving here, crying. <laughs> Yes. và có một câu chuyện câu chuyện ở miến điện đó là một cái cô gái ở myanmar cô đi leo, leo núi thì cái núi tên là nupuba và khi người ta gặp cô ở lưng chừng núi á, thì người ta mới hỏi tại sao mà mà cháu khóc hay tại sao mà, mà con khóc thì cô mới nói rằng ô con khóc bởi vì cha cha mẹ con hay mẹ con không không đi leo núi cùng với con mà bởi vì cô đang leo lưng chừng núi như vậy mà không cô nhớ về mẹ cô ấy nên là cô ấy khóc lý do là mẹ của cô ấy không có đi theo cô ấy đi leo núi Sunshine when we have some meditation experience. So at that time we think, oh, my mother never been here. So oh, I should help them to practice, etc. So anyway, thinking about the relatives, it is not good. We want to go back. So when the Bodhisattva went to the forest, the Mara is waiting. When the Bodhisattva went there, long thoughts. So to, to criticize the Bodhisattva, but the Bodhisattva didn't, didn't have such thoughts. Something, spirituality, something và cũng như vậy khi mà chúng ta là những hành giả những hành giả thực hành thiền khi mà trong lúc thực hành thiền ở trong thiền viện cũng thế nhiều khi đang thực hành như vậy có kinh nghiệm một số những kinh nghiệm tốt trong lúc thực hành có kinh nghiệm có trải nghiệm có những trải nghiệm tốt và chúng ta nghĩ về người thân nghĩ về cha mẹ của mình và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng ô tại sao mẹ của mình không tới đây để thực hành chúng ta muốn giúp mẹ của mình tới đây để thực hành và như vậy nghĩ về gia đình nghĩ về người thân và chúng ta muốn từ bỏ nhiều khi là chúng ta đi về đi về nhà như là không không ở lại thiền viện thực hành nữa mà chúng ta sẽ đi về đi về cuộc sống gia đình và cái điều này điều này là không tốt có nghĩa rằng tư duy hay nghĩ hay nhớ nhớ nhung về thân quyến cái này cũng là một cái mitra vitaka và đức bồ tát của chúng ta cũng thế đức bồ tát khi mà ngài xuất ra ngài từ bỏ cung điện ngài từ bỏ hoàng cung từ bỏ ngai vàng ngài đi vào trong rừng để ngài xuất ra ngài sống đời sống xuất ra và khi đó thì mara Ma Vương luôn luôn là chờ chờ cơ hội để xem để xem rằng Đức Bồ Tát của chúng ta có khởi lên cái, cái Mitra Vitaka những cái tà tư duy hay không những cái ý nghĩ sai ví dụ như là những cái dục cái tư cái niệm tư niệm dục hay là những cái tư niệm về sân tư niệm về, về hại những cái hại niệm hay là những cái nhớ nhung về gia đình hay không nhưng mà trong tất cả những thời gian mà Mara như là Ma Vương đã chờ đợi như vậy để xem bắt lỗi nhưng mà không tìm ra được bất kỳ lỗi nào trong Đức Bồ Tát của chúng ta. Uh, next one is uh, Janabaja Vidaka. Janabaja is a small village the edge of the country like that. So, so this kind of village is called Janabaja, something remote area. So thinking about those, maybe you, want you, you may want to travel something we have there. So these are the no right thoughts when you are practicing. Cái tiếp theo nữa đó là Janapada Vitaka. Janapada đó là cái ngôi làng nhỏ, một cái ngôi làng nhỏ hay một cái ngôi làng hẻo lánh hay là một cái quốc độ nhỏ. Khi mà chúng ta có cái Janapada Vitaka ở đây có nghĩa rằng khi đó chúng ta có mong muốn để tới đó để khám phá, để xem hay để để đi đến những cái nơi hẻo lánh đó, những cái nơi gọi là những cái là ngôi làng đó thì đó gọi là Janapada Vitaka thì khi mà khởi lên những, những cái này thì đó gọi là Mitra Vitaka nghĩa là cái tà niệm không phải là cái ờ, cái, cái chánh niệm hay là cái, cái niệm chân chính Next one is Amara Vitaka Amara So there are different translations. Mara is death. summarizing notice, thinking about the notice. So maybe some kind of are thinking. They think like that. They're trying to find out a kind of medicine or a kind of magic not to die. They want to be alive very, very long time. So they hope beyond the reality so this is also wrong thoughts. Another thing is thinking be jiwa. Another translation is thinking be jiwa. So it is also prohibited. It is also wrong thought. So we practice Dharma for liberation for the Nirvana. So some people may practice to be able. So in the Buddha time, many, many men ordained as a bhikkhu, but the bhikkhu lives are uh, very poor. So, so rich men, royal families, uh, they ordain as a bhikkhu. What their wives thinking about them is maybe female they was uh, much better than us. I <laughs> hoping in them they are in very good. So they think in this way. Uh, so uh, so this kind of thinking maybe nowadays uh, Bande Nanda Bande Nanda the Buddha's young brother so one uh, is wedding. So the Buddha came to him, give him his bowl, bring in the tree, like that. After that, uh, making him, uh, after that, uh, uh, the, the prince didn't want to follow to the Buddha person, not just a wedding. So remembering is a new wife, was a new maybe. So the Buddha knew that. Because of this, bringing him into the one, day one realm. So the king of Deva came to the Buddha uh, with surrounded by many female ones At that time, none of friends saw the it ones. For gods, it's a newly wax. one. So, if you want to get a new or female, come to my dispensation and practice. So, now with this aim, he practiced. But later, uh, the Buddha, in another way, told the senior bhikkhus Nanda, Nanda friends uh, like uh, like a slave. Uh, he's working in my sensation uh, for the price of humanity. He is like a slave, he is like a workers. So senior Mondays understood the Buddha's meaning. So they blame Ananda. Um, you are like the workers you are like a slaves. Because of the price of uh, female deva, we are watching the Buddha's dispensation. So at that time, Nanda princess, the prince, never fight. Oh, so we practice like them to get the dharma, to get the liberation. So in this way, uh, so this kind of thinking is uh, or so it is a, a kind of wrong thoughts. So by practicing meditation, Buddha's teaching, you can get the liberation, which is the best happiness. But if you think about the day like one comes, snakes. So uh, it is the wrong thoughts. Yes. và như vậy có những cái uh, tư duy sai nữa đó là Janabara Vitaka thì còn tiếp theo nữa là Amara Vitaka. Amara Vitaka có nghĩa rằng nghĩ về cái sự không chết hay cái sự bất tử. Mara, Mara ở đây có nghĩa là chết và Amara có nghĩa là không chết. Và một số người đều nghĩ rằng họ sẽ tìm ra một phương, phương thuốc nào, tìm ra một cách nào đó để người ta trường sinh bất lão, người ta không có chết. Và người ta cố gắng là tìm ra những cái phương thuốc, những cái thuốc nào đó hay tất cả những cái thủ thuật nào đó hay cái magic nào đó để người ta tạo ra người ta chế những cái loại thuốc để người ta làm sao người ta sống lâu người ta không có chết thì đó nghĩa là về cái tư niệm cái đó là Mitra Vitaka nữa đó là Amara Vitaka đó là tư niệm niệm về cái sự bất tử có nghĩa là người ta muốn muốn có được cái sự bất tử sự không chết sự vĩnh cửu đó và cái nữa hay một cái cách khác nữa đó cũng là nói đó là những cái ý nghĩ ờ, cái tư duy sai những ý nghĩ sai và hay là nghĩ đó là vì đã muốn trở thành trở thành chư thiên đều á và ở đây cũng rất là nhiều cái nhiều người người đã thực hành người đã thực hành ấy, thì người ta để muốn muốn có cái tư niệm là thực hành bởi thực hành pháp này người ta muốn tái sinh làm chư thiên hay người ta làm những thiện pháp để người ta muốn tái sinh làm chư thiên hay là thực hành pháp thực hành pháp ở đây để chúng ta để có được cái gì để chúng ta phải đạt tới đó là cái sự an lạc tối thượng đó là niết bàn nibbana chứ không đơn đơn thuần là là chỉ có thực hành để cuối cùng là để lên tái sinh vào cái cõi chư thiên nếu mà có cái, cái sự thực hành để tái sinh vào cõi chư thiên để sinh làm chư thiên như vậy thì đó chính là mitra vitaka đó là những cái tư duy sai tư duy không có đúng đắn và khi mà trong tờ, chúng ta xuất ra ở trong giáo pháp của Đức Phật cũng vậy thời Đức Phật thế có rất là nhiều những thiện nam tử dòng dõi quý tộc đi xuất ra và còn lại thì những người vợ họ ở nhà thì những người vợ này mới nghĩ rằng Ờ, thì họ xuất ra những người bản thân họ xuất ra để muốn thoát khỏi tất cả những khổ đau nhưng mà những người vợ của ở nhà họ nghĩ rằng chắc là chồng của tôi đi xuất ra bởi vì chắc là thấy để muốn được tái sinh lên làm để làm chư thiên và có được nhiều thiên nữ có nhiều người vợ mới đó là những thiên nữ chính vì thế mà những vị đó đã từ bỏ ta đi xuất ra chắc là ta không có đẹp bằng những thiên nữ và những thiện nam tử là những người những người chồng của ta đã từ bỏ tất cả những cái ờ, tài sản thế gian tất cả mọi thứ để đi xuất gia bởi vì muốn có được thiên nữ thì những người vợ ở nhà người ta nghĩ như vậy người ta nghĩ như vậy và em trai của đức phật tên là tôn giả nanda tôn giả nanda là em trai của đức phật cũng thế trong ngày cưới thì khi đó đức phật mới mới về và mới đưa bình bát cho thái tử nanda hoàng tử Nanda và để hoàng tử hoàng tử Nanda ôm bình bát để để trở về tu viện nhưng thực ra thì thì thái tử Nanda này không có muốn đem cái bình bát của Đức Phật trở về trở về tu viện. Bởi vì sao? Bởi vì là vợ mới cưới và Thái tử Nanda rất là nhớ nhớ vợ nhưng mà tại vì cái sự cung kính với Đức Phật nên là không dám từ chối nên là Đức Đức Phật biết Đức Phật biết được là tôn giả Nanda đã nghĩ gì và Đức Phật mới nói rằng thế thế là viết đưa đưa tôn giả Nanda lên cõi trời khi lên cõi trời có Deva có chư thiên như vậy thì khi đó là vua trời đế thích có tới để lễ tới Đức Phật và có rất là nhiều cung nữ rất là nhiều à, rất là nhiều các chư thiên nữ thiên nữ đi cũng đi cùng là tùy tùng của vua trời đi tới gặp đảnh lễ Đức Phật và khi đó thì tôn giả Nanda mới thấy được tất cả những cái, cái tiên nữ như vậy và ngay lập tức là quên đi mất cái người vợ cũ của mình không còn nhớ gì đến vợ cũ của mình nữa và Đức Phật mới nói rằng thế là con có muốn những thiên nữ Dewa này không những thiên nữ này hay không nếu mà muốn thì hãy xuất gia trong giáo pháp của ta thực hành giáo pháp của ta và sau đó thì sẽ Ờ, sẽ có được những thiên nữ này thì như vậy thì tôn giả Nanda đã xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật và Đức Phật với cũng nói câu chuyện này đối với ờ, đối tất cả những vị trưởng lão thì những vị trưởng lão là Đức, Đức Phật nói rằng đó là Nanda là xuất gia không phải không phải để thực hành pháp à thực hành pháp xuất gia thực hành pháp ở đây để mục đích là có được các thiên nữ thôi thì nó chỉ giống là giống như là những người công nhân giống như là những người nô lệ chứ không thực sự là muốn giải thoát và như vậy thì các vị trưởng lão mới hiểu được ý của Đức Phật và mới nói và đến để chê trách tôn giả Nanda là tại sao lại xuất ra là một thiện nam tử đi xuất ra xuất ra trong giáo pháp của Đức Thế Tôn mà tại sao lại để chỉ có muốn là để có được những cái thiên nữ này thôi xuất ra ở đây là phải tới đạt để mục đích để đạt được những sự an lạc tối thượng chứ không phải là xuất ra với mục đích thấp hèn đó là để tái sinh lên làm, làm cõi lên làm chư thiên và để có được những cái thiên nữ và khi đó thì tôn giả Nanda mới rất là xấu hổ và mới thực hành muốn thực hành muốn tu tập và vi nghĩ rằng với từ bỏ với, với thực hành tu tập và để muốn cái thực hành theo giáo pháp của đức phật và thực cái sự thực hành này muốn thực hành theo các ngài trưởng lão và khi đó thì ngài thực hành theo giáo giáo pháp theo lời dạy của đức phật và thực hành theo lời dạy của đức phật như vậy thì mới chứng ngộ được niết bàn niết bàn niết bàn niết bàn đó là cái nơi an lạc tối thượng chứ không phải là cái an lạc của uh, của chư thiên nữa và như vậy thì khi mà cái, cái sự tư duy tư duy nghĩ về có được cái kiếp sống để làm chư thiên tái sinh làm chư thiên có được các thiên nữ thì tất cả những suy nghĩ này đều là vichavitaka đó là những cái tư duy sai những cái ý nghĩ sai Another translation for Amara. Amara is an eel, the kind of fish. E E E E L. Eel. So difficult to catch. So maybe uh, very difficult to catch. So, <laughs> so in the same way, if you think uh, this and that, not differently, you go, you think this, you think that, like that, going around. So this kind of thinking is called amara um, So some translates. So, yes. So, uh, so about this usage, you have a kind of view. Uh, so some some people's view is uh, like e difficult to catch. Oh, uh, are you Buddhist? Oh, no Buddhist. <laughs> so, uh, Christian, Christian. So did I say have any teacher? So, so not having future life also, I, didn't say like that. So to hold is uh, it's not easy. Like an ear, you cannot fix. so different kind of cats. So uh, this is a new things, Amaro, like that. So Amaro, Amaro we take also the same, uh, the same translation they do. Yes, I Và như vậy có một cái bản dịch khác nữa, trong này từ Amara, Amara ở đây cũng có nghĩa rằng nó giống như là con lươn. Tại sao? Bởi vì con lươn rất là khó bắt, nắm thì nó trượt, cứ nắm là nó tuột, nó rất rất là khó nắm bắt khó khó nắm cái con lươn và cũng tương, tương tự như vậy thì một số người ấy, họ suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia họ nghĩ cái này nghĩ cái kia và họ nghĩ không từ tất cả những tư duy của họ không thẳng thắn và đi rất là lòng vòng và đó gọi là amara có nghĩa rằng tư duy hay những chi kiến của người ta rất là khó để mà nắm bắt được và amaravitaka ở đây cũng có nghĩa rằng tất cả đó là những cái tư duy sai nó giống như con lươn vậy khi bắt con lươn bắt con lươn rất là khó bắt một số người hỏi giả sử như là thực tế hỏi họ có phải phật tử hay không họ nói họ không phải phật tử họ bảo họ có phải là theo đạo thiên chúa không họ cũng bảo họ cũng không phải theo đạo thiên chúa hay là một số người họ nói rằng uh, họ không không nói không họ không tin vào kiếp uh, là không là có kiếp tương lai và nhưng họ cũng bảo họ cũng không tin vào là không có kiếp tương lai có nghĩa rằng tất cả những cái lý luận của họ thế này thế kia và đi rất là lòng vòng không, không ai nắm bắt được cái ý, ý tưởng của họ hay là cái tư niệm của họ họ đi rất là rất là khó để mà nắm bắt giống như con lươn như vậy thì tất cả đây có nghĩa là amaravitaka thì đó cũng là những cái tư duy sai những cái tư niệm sai mà chúng ta cần phải loại bỏ Next one, Pranodhyada Padisanyoga Videka. The thoughts uh, related to compassion towards others. So compassion seems to be good. Oh, my boy child. Away from, away from me. Like that. So uh, here compassion was a wrong thought. <laughs> You may think about the Bodhisattva. Uh, once his son was born at that night, Bodhisattva uh, went to the arena sea. Many people complained, criticized know, go to renunciation very one time, very for a while, like that. So uh, maybe this is kind of thinking. If you have, if you are practicing, if you have compassion towards others, so some people think, uh, I need to do some subjects. I need to do some responsibility uh, like that. We try have a conversation. But he said, it is don't know. wrong thought, even you are practice. So, uh, Bodhisattva's thinking is different. Once it's a sun born, you think, oh, this one is like, well, we like a rango." Phuket, sun and moon, not to have a light? So uh, because of this, uh, his son is uh, Rahula, named uh, Rahula. Rahula means uh, Rahu and La. Who catch me like a Rahu, not to, not to have the light of wisdom. So Rahu is a kind of biggest being in the world, catching sun and moon, not to have a light. So uh, if Bodhisattva have compassion, like a normal people was son or wife, will not told them. So why not is a lot. So uh, we need to relinquish at least sometimes. So without having our own ability, we cannot help others sometimes the people has to do in this way. So there are another story. So, husband and wife have children. First of all, husband want to ordain, want to go to university. So told his, his wife, wife, wife, listen, it's a, it's a saying. Okay, so uh, now take care of yourself. I am uh, bring water. I'm good to bring water. So when saying so, she didn't come back. she didn't see it fast. So after that, uh, oh, she didn't sit. So, so husband uh, trying to think the children. So cooking your rice very soft. The time children told him, oh, you are cooking is very soft. Oh, you know soft. So next time, the father cook very hard. So at that time, his children told the father, uh, your cook is very hard. Oh, you know hardness, hard cooking. So now you know soft and hard, Soft and hard. Also you know on the hook. So at that time, that's long to went into the renunciation. So like that. So after that, after Oren, that's one wife. That's an in person. They meet each other. Only one time after that. They they stay away. So Uh, sometimes uh, compassion towards others. So it's also wrong thought. So if you are practicing, so this kind of thought also mentioned và đây chúng ta thấy rằng nếu là một hành giả một hành giả sẽ trong những trường hợp đó, đó là cái ngay cả cái sự bi mẫn cái lòng bi mẫn ở đây cũng được tính bi mẫn hay là cái lòng từ bi lòng bi mẫn đối với chúng sanh đó cũng là một cái tư duy sai chúng ta thấy một điều rất là lạ đúng không từ cái lòng bi mẫn là tốt thế tại sao ở đây chúng ta lại nói cái lòng bi mẫn ở đây đó là một cái tư duy sai đó là mitra vitaka tại sao thỉnh thoảng nó sẽ là một cái sự cản trở bởi vì khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nghĩ ví, ví dụ như là đức bồ tát đức bồ tát của chúng ta ngài nghĩ nếu khi một người con trai của ngài vừa mới sinh ra thì ngài đã bỏ đi xuất gia và như vậy thì nhiều người người ta chết trách người ta nói rằng ô tại sao tại sao mà con uh, là ngài đức bồ tát lại bỏ đi xuất gia như vậy và làm cho cái người uh, rất là tội nghiệp tội nghiệp cho người con trai mới sinh và tội nghiệp cho người vợ của mình thì nhiều hành giả nếu mà hành giả mà chúng ta đang đang thực hành mà chúng ta có nhiều cái lòng bi mẫn chúng ta nghĩ về người khác thì khi cái lòng bi mẫn nó khởi sanh chúng ta nghĩ về cái nghĩa vụ nghĩa vụ chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải giúp người này phải giúp người kia làm cái này làm cái kia để làm giúp người này giúp người kia và bởi vì làm cái này làm cái kia giúp người này giúp người kia làm hết cái này cái kia và chúng ta không có dành thời gian cho sự thực hành của chính mình và đức bồ tát đức bồ tát thì ngài nghĩ như thế nào ngài nghĩ rằng ô con trai của ta mới sinh con trai mới sinh con trai đây chính là giống như là Rahu Rahu Rahu là gì đó là một cái chúng sanh có cái lớn nhất trên thế gian này và chúng sanh này thì có thể che đi có thể bắt mặt trăng bắt mặt trời và có thể làm che đi làm mất đi bóng tối làm cho mặt trăng mất đi cánh sáng làm cho mặt trời mất đi cánh sáng và Đức Phật mới nói rằng như con trai của ta chính là Rahula Rahula nghĩa là gì cũng là vậy cũng chính là là cái sự à, đó là cái thần Rahu nếu là trói buộc ta làm làm cho cái ánh sáng của trí tuệ của chúng của ta bị mất đi nếu mà đức bồ tát mà mà không có một có lòng bi mẫn thì ngài sẽ không thể nào thành phật được ngài sẽ và chính vì thế ngài sẽ phải từ bỏ ngài ngài sẽ ngài bỏ đi bỏ đi để ngài xuất ra và đức bồ tát cũng thế thì ngài ngài bỏ bỏ đi để xuất ra thì như vậy ngài mới trở thành, trở thành phật được còn nếu mà ngài mà khởi lên cái lòng bi mẫn ngài ở lại với uh, con với vợ thì lại khác rồi thì ngài sẽ không trở nào không thể nào trở thành phật được và chúng ta thấy rằng thỉnh thoảng thỉnh thoảng chúng ta cũng phải xả đi cái lòng bí mẫn như là chúng ta lúc chúng ta là hành giả cũng, cũng thế thực hành cũng thế thì chúng ta nhiều lúc chúng ta phải bỏ cái cái sự bí mẫn cái lòng bí mẫn sang một bên để chúng ta thực hành và cũng như vậy đức phật đức phật cũng thế hay đức đức bồ tát cũng thế hay là có một câu chuyện nữa đó đó là khi mà có các cặp vợ chồng đó cặp vợ chồng nó có một đứa con và hai hai người hai người đều muốn đi xuất gia và khi vậy thì người vợ với với nói với người chồng rằng thế là chồng ở nhà chăm chăm con và tôi sẽ đi lấy nước thì khi đó thì cô đi lấy nước thực tế là cô trốn đi luôn và cô đi xuất gia và người chồng thì ở lại nuôi con tại vì bởi vì con còn rất là nhỏ mà nên là khi đó thì người cha này mới nấu cơm nấu cơm cho con ăn và nấu với thử và nấu ăn rất là mặn rất là mặn để xem người con có biết hay không thì mấy đứa con hai đứa con nó với nó lên rằng ô cha ơi, cơm mặn quá hay đồ ăn mặn quá thì người cha biết rằng ồ thế là bây giờ là con của mình đã biết thế nào là mặn rồi và có lần thì đức bồ, đức bồ tát nấu cơm nấu thật là nóng thật là cứng và mấy đứa con mới nói ô trai cơm cứng quá khô quá thì đức của ta mới thấy rằng ồ như vậy là con của ta đủ lớn rồi biết thế nào là cơm cứng biết thế nào là mặn và biết đã đã đủ cái nhận thức rồi nên là khi đó đức Bồ Tát cũng bỏ đi xả ly và đi đi xuất ra bỏ lại hai đứa con và đi xuất ra và như vậy thì cả hai vợ chồng đều đi xuất ra và có một lần thì họ họ gặp mặt nhau một lần duy nhất đó là trong cái, cái hành trình và người ta tu tập ở trong ở ờ, đi tu tập và vô tình có gặp lại nhau và đó là cái lần duy nhất người ta gặp nhau hai vợ hai vợ chồng đã là bây giờ là những ẩn sĩ và gặp nhau và cuối cùng gặp nhau một lần đó sau đó thì đường ai nơi đi hai người tự đi đến trên những nơi riêng của mình để tu tập thì như vậy thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta thấy rằng thỉnh thoảng là chúng ta có những cái lòng bi mẫn khởi sinh nhưng mà có một số lúc đối với những hành giả chúng ta cũng phải bỏ cái lòng bí mẫn sang một bên cái lòng bí mẫn bây giờ nó trở thành cái sự cản trở cho cái sự thực hành của mình thì chính vì thế cái lòng bí mẫn ở đây tại sao mà có lại được nói rằng là Mitra Vitaka đó là những tư duy sai ý là như vậy So sometimes, although we want to take care of others, so as a lives, sometimes uh, we may die, we may have to go away. So, uh, but uh, if uh, you go to renunciation, for the practice. So sometimes uh, can get big improvements, like a body setup, being free from labs, making others be, to be free from labs. So if uh, so, we hope uh, those benefits. So sometimes we have to relinquish our compassion và như vậy đối với những hành giả những hành giả thì chúng ta phải làm sao nhiều khi thực ra là chúng ta phải có những xả ly xả ly chúng ta thực sự để đi xả ly để đi thực hành và như vậy thực ra thực hành như thế thì chúng ta phải bỏ những lúc phải gác lại cái lòng bí mẫn của mình nếu để để để sao để mình đạt được cái mục đích của mình cái sự thành công thành tựu trong pháp của mình tại vì bởi vì mình mình có mình có pháp mình có thành tựu thì mình có thể mình có thể loại bỏ được tất cả những cái phiền não đó tất cả những cái những tư niệm sai tư duy sai đó thì mình mới có thể giúp người khác được nếu mà mình không có từ bỏ được mình không thành công trong cái sự thực hành pháp thì làm sao mà giúp người khác được thì khi thì chính vì như vậy nên là khi đó chúng ta phải nên gác lại chúng ta phải học theo đức bồ tát và chúng ta phải gác lại tất cả những cái thứ khác và nhiều nhiều khi chúng ta cũng phải gác lại cái lòng bí mẫn của mình để tập trung vào cái sự phát triển tập trung vào cái sự thực hành cái sự tu tập của chính bản thân mình trước khi mà mình thành công rồi thì khi đó mình mới có thể giúp người khác được đó là như vậy nên là có những lúc mình phải gác lại cái lòng uy mẫn để tập trung vào cái sự thực hành tập trung vào cái sự tu tập của chính bản thân mình trước The next one is Lava Sakara Siloka Pratisanyota Vitaka. The thoughts related to gains, honors, and things, So many people may have a difficult. on to have gains, Have to have honors, respect, on to have things. So as a practitioner, this thought is also long thought. So we should not be patient with the thought. So we should try to dispel. We should make, make efforts This kind of thought is not right. Và một cái tư duy sai nữa đó là khi mà chúng ta có những tư duy để nghĩ về làm làm thế nào để có được những cái sự cung kính, làm thế nào để có được lợi dưỡng, làm thế nào để có được tiếng tăm thì rất là nhiều người người ta nghĩ rằng hay những hành giả một số người ta có cái tư duy sai người ta nghĩ sai người ta nghĩ rằng làm thế nào để người ta muốn có được cái sự danh vọng có được lợi dưỡng có được sự cung kính từ người khác vì tất cả những thứ này tất tất cả những thứ này chúng ta phải từ bỏ khi mà đó là hành giả thực thực hành thì chúng ta mà tất cả những cái tư tư niệm này mà nó khởi sanh lên những tư niệm mà muốn được cái sự cung kính muốn được sự cúng dường à, muốn được tiếng tăm và muốn được lợi dưỡng thì khi đó chúng ta không có nên kham nhẫn với nó chúng ta không nên chịu đựng nó mà chúng ta ngay lập tức chúng ta phải từ bỏ nghĩa là chúng ta phải từ bỏ ờ, từ bỏ diệt trừ diệt tận và không cho nó tồn tại So like in day one tanta. So Vansing and Vanesaripoga Mogalana, who has many followers, he wanted that one to be so. So because of this, with his second powers, Uh, already gained. So pursue it under that subject with a crown prince. So to kill his mother, to become he himself uh, trying to be Buddha. So in this trying to kill Buddha. So in this way, he did many wrongdoing, wrong things by hoping gains, honors, pains. So because of this, uh, originally he has a second powers with uh, this Now into the hair. So it is because of thinking uh, about the game, owners, and the field. Chúng ta thấy nó một cái ví dụ mà chúng ta đã được biết đó là ví dụ như là tôn giả Devadatta Devadatta thì đầu tiên trước đó thì là một người có thần lực, có chứng được những thần thông, những thắng trí. Nhưng mà sau khi mà thấy được tôn giả Sariputta hay là Mahamoklana mà có những hai tôn giả này có rất là nhiều đồ chúng và rất là nhiều người theo và có rất là nhiều sự cung kính từ người khác và có rất là nhiều lợi dưỡng sự cúng dường từ người khác. Và khi đó thì Devadatta cũng muốn được như vậy, cũng muốn là mình có nhiều cái sự cung kính, có nhiều sự lợi dưỡng và có nhiều tiếng tăm giống như là tôn giả Sariputta và Mokalana hay là ngài Salefat và ngày Mục Quyền Liên. Thì khi, khi như vậy thì Đề Bà Đà Đa đã dùng cái thần thông của mình để dùng cái thần thông đó và để tới gặp, để làm thể hiện và để làm gây ấn tượng với Achatasattu. Và cuối cùng là sao? Để cho để nói với ờ, là vua Asathe là giết cha hay giết cha nên làm vua đi và ờ, Đề Bà Devadatta thì muốn giết Đức Phật để thay thế vị trí của Đức Phật và chính vì những cái tư duy, ờ, tư duy sai như vậy chính vì những cái mong muốn mong muốn có được danh vọng, mong muốn có được lợi dưỡng, mong muốn có được sự cung kính mà bây giờ kết quả hậu quả chúng ta đã biết rồi. bà Devadatta bây giờ là đã đang chịu đang chịu thống khổ ở cõi địa ngục, thần thông thì mất và cuối cùng là cũng tái sinh vào cõi địa ngục. So next one is Anoenyati Desayoda Vidaka. The thoughts related to uh, looking down not caring others. So this kind of thought is also wrong thought. We may have from time to time looking down others. So it is also not right thought. Một cái tư duy sai tiếp theo đó là những tư duy không đúng, đúng không có đúng đắn, đó là cái nhìn xuống hay là coi thường người khác và có nhiều lần nhiều lần hay thỉnh thoảng chúng ta cũng vậy chúng ta cũng không có cái sự coi ờ, chăm sóc không có sự chăm nom hay là quan tâm tới người khác thay vì đó là có những cái những cái uh, tà niệm khởi sanh những tư duy sai khởi sanh đó là nhìn coi thường người khác không quan tâm đến người khác nhìn xuống hạ thấp người khác so what do you get at nine yeah mentioned if we have those kind of thoughts so uh, to dispel the comments uh, need to dispel those thoughts happening at So we should not be patient. We should not tolerate with those thoughts. We should make efforts to dispel. So those defilements are to be, dis, uh, to be removed by dispelling, by making efforts. Và tổng cộng như vậy là Ngài Sero đã dạy cho chúng ta tất cả là có 9 loại. những cái micha vitaka những cái tà niệm những cái tà niệm như vậy tất cả những tà niệm này bất kỳ khi nào nó khởi sanh trong tâm của mình khi nó khởi sanh lên thì chúng ta phải làm như thế nào tất cả chín cái tà niệm đó mà có khởi sanh phát nó sanh khởi nó đã khởi lên ở trong tâm thì chúng ta phải làm ngay lập tức là chúng ta không có để nó ở đó không có để để nó ở đó mà chúng ta phải từ bỏ chúng ta phải trừ diệt phải diệt tận và không cho nó tồn tại bằng cách nào bằng cái sự tinh tấn của mình, cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Và như vậy thì các lậu hoặc hay các phiền não được đoạn trừ do gì? Đó là do cái sự đoạn diệt hay do cái sự trừ diệt mà được đoạn trừ. Okay, time is up. Uh, we should stop our talk. Yeah, sadhu, sadhu, sadhu. Uh, ờ, so Vanami said also we have uh, no question. So may said uh, research for the sharing of merit idam Idame Bonyang. Idame Bonyang. Nipanasa. Pacheyo. Pacheyo. Hondu. Punya bagam. Mama punya bagam. Sapa satanang. Pachemi. Besabe. Besabe me samam punya bagang labandu sadu sadu sadu Nam mô Buddhaya, Nam mô Đàm Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Thank you Sayadaw for the wonderful Dhamma talk and thanks Bante Pawaradamika for the wonderful translation today. We would like to share all our merits that we have accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to bow up Sayadaw May Sayadaw be strong, healthy, and long life. We also thanks everyone for your time and participation. See you all in the next Dhamma class. May all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Con xin kính tri ân Ngài Sa Gia Đo đã thuyết một thời Pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con và kính tri ân bàn tay Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dâng đến Ngài bao ấp Sa Gia Đo Chi những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học Pháp và hành Pháp. Chúng con kính mong Ngài bao ấp Sa Gia Đo Chi, Pháp thể kinh an, thân tâm an lạc mãi là bóng tùng che mát cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính Pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc chư tăng, Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sa thú, sa thú, sa thú.